27. pitanje Da li je ispravno često klanjati samo jedan rekat vitr namaza? Eh, Bismillahirrahmanirrahim, bezan za vitr namaz, jest. To je najmanje, razumijete, jedan rekat. Vađi jest. Bilaži Buharija i Muslim da vitr to je jedan rekat u kraj noć, razumjeti. Pa ako jedan samo klanje jedan rekat, to je dovoljno, ali bolje, braća da klaneti dva pasalamiš, pa još jedan rakat. Allah ne bude znao.